no, no. nandito pa rin. Pang-anim na laban na ng gabi para sa Isa Buhay 2019 tournament. Isang malaking shoutout syempre, TIU Theater, uh, Google Map niya na yan. Makati Central Square, dating uh, Makati Cinema Square. Alam niyo na yan, madali lang yung biyahe dito. Dito na yung mga main events natin tuwing uh, Metro Manila Division. Flat up, magigay para sa parting natin laban oh. Shout out sa lahat ng uh, support ng tunay, live, online. Supportan nyo yan. Uh, sana nag-enjoy kayong lahat sa uh, sunod-sunod na uploads namin. At ito, para sa isa buhay, sa kanan ko, galip representing QC at Cavite, magigay tayo lahat para ay Balakid. Boom sa katak, tatlong boy na batak, meron bang natutumba ng mga kupal na para sa may amin sa linggo, baka raw pagkalito, anikap, mukhang nakatumbang. Paabot sa akin to Ani mo, mini, mini mo Ang bira, mga may alias na iisa Ili sa isa Basta ba't matuluyan Tunay na nakalista Damay-damay na kahit pa Walang matira Silipin nyo nga pala, collateral, uh, bagong labas lang yun. At sa kaliwa naman, galing bang Mariveles Bataan para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Poison 13 paligid Na may kukote na napakakitid Dahil kukote na lamang ang tunay at ang karamihan ay nakatagilid Kung humakbang mga talang kadalimango Mga inggit lang aminado Sarap sunugin hanggang maabot umangat na parang alipato Mga hangal, wag nyo sana tong mamasamain Ang ilan ay laging nasa likod ko upang ako'y at saksakin Sala sa init, sala sa lamig May mga itinatagong puot Di mo iisipin na peking alahas kapag kamayaman ang siyang nagsuot Um, shoutout sa branded, Hypebeat, Parachute, D-Rabbit, Icarus Clothing, Arenal Clothing, Rod Magno, Tita Alona, Nario, Patricia Cordero, tsaka kay paring Chadi, condolence sa uh, rest in peace kay Tatay Rick Carceto. Yeah, isang malaking shoutouts, branded. Uh, shoutouts din, uh, um, OPM Hip Hop, silip nila na uh, live show nila, nila Crazy Mix, Flick G, at mga bisita rin nila, hindi yung ganong klaseng live show. Nanalo ng coin toss si Poison 13. Pinili niya mauna si Balakid. Tigdalawang minuto, pitong hurado para sa isa buhay. Unang panat, pakinggan natin. Balaki. Isipan ko sanang mag-joke rin. Alam nyo ba ang formula ng Poison 13? Oil, coke, virgin, soy sauce, Bechin corny. Naisipan ko rin mag-costume. May katauhang arborin. Parang moko Jin ano, gago rin? Ang forma ko walang gimmicks, wala mang armor king. Kaya sinong tinakot mo sa simpleng tricks pang Halloween? Hindi ako dinadaga sa poison, wa epektong racumin. Flip top game? Over na. Para sa poser na. May bahid ng mod tax ko. Gera na. Watch and learn. Maya-maya biglang todas to. It's military time, 13 bilang na oras mo. Olats to, boplaks to. Kaya lang in denial. Lamon sa akin tong poison na parang suicidal. Hulmadong luni style niyan kay Six Threat Room Arrival. Paano ka naging poison kung puro ka revival? Tanong, ang poison ba pag expired na, umamatay pa rin? Kung oo, yung poison bow, o expiration at salarin. Bawat bala ko may punto. May puntong babalang kasi Iba ang tunay na mabisa sa tsambahan ang galing. Kaya matapang man tong poison, sa akin panis pa rin. Sasadistahin hanggang maging labing tatlong ulit sinunog hanggang di na maatim all rounds matalim Pasalanseta, pag sumayad ang lagim. Tung veteranong up and comer, bagsak sa aking dating. Kaya galaw lupin ka man, wala kang takas poison sa mga tira kong tutok jigen na talas goymon. Bawat display, laruan ko pang toycon pagtamaan ng habas kalas-kalas ka parang Voltron. Parang sa 35 na natin. <laughs> yun na yun. Tangayang yan. Aktivistang Makata, buong tapang na nakibaka, hadlang na nakilala, Subalit ang balakid lang pala sa balakid ay nakahambalang na barikada. Sa Shernan at Damsa na pahiya ka. Sa Mokujin pa kaya na namirata. Dahil ito'y redelang kahoy at finishing sa pader na harang pagkatapos ng palitada construction worker, bars, bitch. Siyempre makakagets lang, karpintero. Kaya huwag kang naharang-harang dyan. Kamukha mo pa naman yung sinapa kong patutot sa patintero. Kampante pa siya sa linya nyo. Haharang-harang ka, pa sa ko nga. Abay, talagang sulit yung pagod. Tapos sasabihin mong balakid ka. Talaga ba? Pues ito'y over the bakod. O bakit? Sa tingin mo, di kita kayang lagpasan? Gago, wag kang masyadong mayabang. Dahil ang over the bakod ay nangangahulugang talunan ng harang. Kung tinalo mo yung kababayan kong lasenggo, ito'y ganti ng maoy. Si mo, kujin ginatong nyo tiyak, litsuntong baboy. Kaya kahit magnak on wood, Di mo masusupla boy na on wood, lalo mo lang inadya na magkaroon ng katuktong kahoy. Dahil ako si Moko Jin, hindi, hindi. Ako si Machete na mas matalim pa sa talas ni Goryo. At kung sasabihin mong mas solid ka sa akin, sinungaling ka Pinokyo. Pangalawa sa listahan ng itutumba, akin ang papangalanan. Kaya hindi tanong kapag sinabi kong alin ang papatamaan, sige bantay. May grappling yung salaksak talagang todo balian. 50-50 ang lagay at makikita ang daing sa pagtay na hatian. Pero kahit daw aking galingan, walang palag sa at datihan. Pero di yun ang aking basihan dahil sa dami ng pasa. mong matatamo, dun ka lamang tatawaging batikan. Tang ina. Kaya wag ka Kaya wag kang magbida. Kaya kong magstick sa stilong to at kaya ko ring mag-iba. Kaya kong maging batas at mandamay ng mag-ina sa sobrang dami kong stilo. Kaya kong makipag Royal Rumble sa'yo nang ako lamang mag-isa. Kasi kung si Lil Ganbong palis, kasi kitil nung ahon, si Marshall maagang naalis, kasi naspit mo ang yung baon. So you're the best among the rest. Isa buhay champion. Potrages ba na Socrates kasi patay sa lason? Sige, kainin mong lahat hanggang sa magtaik ka, nakakapagod kang patayin alin. Pero wag kang mag-alala, wala akong planong magpahinga, kaya tatatatang. Ina mo, time na, may dalawang rounds pa ako, yung time mo gagawin. Socrates, patay sa poison ninaka mo lang kay Abra yung play mo. Kaya kong sumabay kay Aristotle. Kaya kong basagin si Plato. Itong isa buhay, biglang buhay. Sa mga karir na tulad mo, wala na talagang igagaling pa. Tulad mo, wala na talagang igagaling pa. Kaya naman galing niya sa kanya, proud na proud. Proud na proud sa panggagaya. Taktika raw yan. Wala raw pandaraya. Talent niya yan. Proud sa panggagaya. Talagang talent niya yan. Proud na proud sa wala raw pandaraya. Taktika lang. Moko Jin, Moko Jin, proud na proud sa panggagaya. Talent raw yan. Wala raw pandaraya. Taktika lang. Para iwas batikos, inamin na lang. Ginamit niya pang branding na lang. Nung round 1 ko kay Delo, nasabi na yan. Mismong titulo mo, nakaw, akin na yan. Marami kang nalilinlang sa panggagayang ginawang forte. Halata ng, halatang halata na talagang sobra na itong 13 sa pang-11. Ah. Time, time, time. Pangalawang pa, not points 13, pahinga Stumble, Starter Yak. Yan ba yung batch 1 starter pack? Yan, yung mga choke mo, patalo. Ako choke ko, planado. Pero, pero, kay Jaking at kay Jap, nag-choke din ako pero parehong panalo. Proud na proud. Manggaya. Nawala. Proud na proud. Manggagaya. Aba, nakakagago! Bakit? Kasalanan ko ba na kaya ko mga nagagawa nyo? Balakid na yan, syempre. Itanong nyo man kahit kanino, lamang na yan pagdating sa talino. Subalit sa kabila ng mga pagpapaliwanag mo'y may bumabalangkas na anino. Kasi galit siya kay Duterte, sa mga Marcos, pati sa Aquino. Wala siyang kinakampihan sa mga yon na kahit na sino. Oo, wala siyang kinakampihan. Sa katunayan, lahat ng naging pangulo, pinagwelgahan niya. Tang Tangina mo, kakatira mo sa presidente, baka di ka lang bumalentong pag binweltahan ka. Tira ka ng tira, punyeta ka. Baka di ka lang bumalentong pag binweltahan ka. Ano ba kasing inaano mo? Yung kahirapan ba talaga? O ugali mo na lang talagang magreklamo kahit di ka naman talaga apektado. Di ako tutol sa pinaglalaban mo. Ang akin lang, problema na nila yun. Anong paki ko dyan? Tsaka yung tito ko, mahirap lang din dati. Nagsikap, yumaman, at yung presidente niya noon, pati yung presidenteng nirereklamo mo. Pareho lang. Tira ka ng tira, may sarili kang buhay, ba't di mo iayos? Lahat na lang kalaban mo. Wala kang kakampi. Sino ka? Si Thanos? pati si, pati si Gunbar King, kinakalaban niyan. Oo, si Jomari, espiritu. Pero yung prinsipyo niya sa buhay, kakampi ko lang sarili ko. Yeah. Walang pake sa kritiko. Oo. Uh-huh. Tapos yung album ko, Gakilyo. Oo, ganyan ka ka, hipokrito. Hipokrito? Oh. Paano ko nasabi? Simple lang pare. Yung dating bumabati ko sa mga prominente para sa katanyagan na gawang sumapi sa presidente. Akala ko ba intelihente? Eh bakit yung bobo dumipende? Tapos ang malupit pa dun yung logo nila, logo ni Duterte. Hmm? Dapat dito pinapatumba sa hitman. Di ba ayaw mo ng kismisan? Pues may pinapasabi nga pala si Lilian. Kung naaalala mo pa daw, yung ginawa mo sa Dabao, yung babaeng minanyak mo pero hindi mo naggalaw. Mm. Ano yon? Manikin. Pasimple ka daw yung binobusohan kahit madilim. At ang pangalan ng babae, guess what? <laughs> Manilin. Tangina minor de edad pa daw yung bebot. Pero pilit pinaguhubad nitong engot. Gusto mo, kantot agad, di ka marunong rumumansa. Aba yung karisma ni Allen Peke, wala daw siyang nasalat kahit bebe. May toyo, pa man din itong si boss, pero di niya alam yung kain pepe. Bar! Yan ang napapala ng yung pagiging pedophile. Anong nangyari? Anong nangyari? Walang nangyari kahit pedophile. ano ba kasing tingin mo sa mga fangirls ng flip-top? Pawok? na makukuha mo porkit yung pangalan mo patok. Di ako kasing sikat nyo, pero ni minsan di ako nag-ayas ng katutan sa mga yan. Kasi sa kanila galing yung alok, rinto, oh, rinto yun. Si ano, hindi, huwag na. Rintok yun. Pero hindi lang basta chismis to, pero wag kang magribat sa akin. Doon ka mag magribat sa misis mo. Nagpunod ka. Diba lahat palangit pahinga natin? Iba ang fist bump sa fist pump. Mali ka ng kalikot. Parang bars ko nung round 2, ibabaon kita sa limot. Kaya malabong maging close fight Tung all height sa all might. Epileptic kang napagimik at napatitig ka sa strobe light. Pang short time, kanyang foresight. May sore eyes ang foresight. Sa battle rap, parehong wag ang mag at magpa-ghost right. Kaya bago ka magmataas, umayon ka sa short height. Pag di kita natansya, hahatulan ka ng 4-5. O kaya naman long pipe, scope night, tututukan ka all night. Pag-bite ng poison, bagsak agad parang Snow White. Sarawang bata ng bataan, handa na raw mang mama. Natuto lang sa panggagaya, talagang galawang bata. Panaylunok naman sa takot, sa utak kong pawala-wala. Ako may may choking hazard, tong napasubo, bobong bata. Bars mo, pangahamak. Basko kapahamakan. Hamak ang bataan, ako ganap ng batayan. Hindi ko na nga minaraton yung laban mo. Sa ilan lang, secure na. Inunti-unti ko yung poison, kaya immune na. Aral ko na tong poison, parang med school. Mahusay lang pumlaka, parang tres, Cool. Kulang ka pa sa lakas, kaya ka walang talab sa dead pool. na puro lamang parang ganto, parang ganyan. Puro pagkukumparat, puro yabang. Kaya paano di magiging malawak? Eh puro parang. Pagkatapos ng parang, parang na naman. Redundant na masyado. Paulit-ulit ka na lang eh. Sino ka? Si A. Sarado. Gago! Kaya sabi niya nung Royal Rumble, oh, bagamat apat kalaban ko, ang kalaban niyo ako. Tapos sabi niya nung laban nila ni Lilian, ang kalaban ko kalimot, ang kalaban mo ako. Yan ang idol nyo. Mahusay. Mag-recycle kumakain ng sarili niyang tae para muling itae. Sa bagay, ganyan talaga mga choker para di mag-choke, inuulit yung huling sinabi. Di ba ganyan ka? Tarantado, walang nakamamangha. Sa yung pagiging makakalimutin, ikaw pa man din tong nakatatanda, yung delivery intense, ngunit lantad ng pagka-exage bro binabagalan mo yung flow para maalala mo yung next line mo. Parang ganito, ikay balakid na simbolo ng dedikasyon ko. Pagkat ang tunay na balakid ay ang limitasyon ko. Ngunit ang adhikain ng lason, mga pestay patayin. Kaya ang makain mo ako ay tagumpay ko pa rin. Kaya ang makain mo ako ay nahawa na ako. Ngayon alam ko na kung ba't ganito gawain niya pag at ang isip nagugulo. Kasi buti pa sa pangungulangot, may round siyang nabubuo. Pero hindi dapat makampante. Siyempre, Allen Jordan yan. Natatapak-tapakan ko tulad ng aking Jordan 1. Kaya kapag si Jordan ay naghang, matik wala na yang ligtas iiwan kong labas dila na para bang walang sintas kahit na pagdating sa ring siya ay talagang 45 tutumbasan ko ng doble ito'y dalawang 45 na may tig 12 balakid ngayon sino ang mas magiting tang ina pag pinutok ko yung 23 yak may matitirang isa at ako yung okay, patawad na naman. Alzheimer na yata to, pero collateral, pakinggan nyo. na dito. Panalo talaga. Kita nyo naman. Sayang talaga pala. Pero panalo. Numerous. Search nyo Numerous TV. Ayan. Lino naman. Punch. ating napapanood.